sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga sashen ku a wurin daraja buluwa ko bi ma taku, sannan kuma Allah ya jarraba ku cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya baku lalle mu sani cewa wannan dukiya da Allah maɗaukakin sarki ya damƙa ta a hannayenmu lalle wajen neman ta akwai jarrabawa sannan wurin wato alkinta ta ka gyara ta ko ka kiyaye ta nan ba akwai jarrabawa sannan wurin bada ta ka ciyar da ita na ba akwai jarabawa mana duk Allah yana duba yaya ya kamata ko kuma shin yadda Allah ya ce ka yi da dukiyar da haka kake yi ko ku a yadda ka gada ba kake yi amma mu sani cewa shi ita fitila wurin tara dukiya shi ne bawa ya bi kowace irin hanya ya tara wannan dukiya bai damu ba da cewa wannan hanya ta halalce ko ta haramci amma za ka samu wasu kuma na ƙoƙarin kiyaye hanyoyin da Allah ya ce a tare wannan dukiya yana ƙoƙarin taka tsantsan ba zai yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ba cikin wannan tare dukiya duk da cewa wani lokaci Allah kan jarabi bawa sai ya buɗa ba shi ya ga cewa da zai ɗan kauce sai ya samu dukiyar da yawa in kuma da zai kuma kaucewa kuma sai samun kuma ya takaita shi da za ka ga mutane na cewa idan mutum ya tsaya ba gaskiya ba abin da zai ci wannan hudubar shedan ce kuma Allah na jarraba bayi ne ta wannan hanya kenan in zaka tsaya ba gaskiya to ba za ka samu komai ba kaga wannan ai ba gaskiya bane ba da ka mu sani cewa akwai waɗanda ke kiyaye hanyoyi da Allah ya ce su nemi dukiya akwai kuma waɗanda ba su kiyaye hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki ya ce su nemi wannan dukiyar waɗannan mutane yadda suka kasu biyu ya imanin su da yasa suka kasu biyu akwai wanda ke ƙoƙarin tara dukiyar shi da hangen bi ne zai riska ko zai ko wannan dukiyar da zai mashi a gobe da kiyama sai ya bi hanya mai kyau ya yi kasuwanci mai kyau ya idan ya ci halal din shi to sai Allah madaukakin sarki ya saba wannan dukiya albarka haka in zai ciyar da ita Allah ya sa mata albarka idan ya sadaka sai Allah ya amsa kuma Allah ya bashi lada ko da bayan babu shi sannan kuma wannan dukiya in ya babu magada sai wannan dukiya ta zama mashi alkhairi a lokacin da yake cikin kwanci cikin kabarin shi domin mu sani cewa a nau'in mutanen guda biyu wanda shi kuma ta kowace hanya a gana ba zai nemi dukiyarsa shi dai abin da yake halal shi ne wanda ya zo hannunsa shi ne wanda za ka je na cewa ai wanda ya tsaya ba gaskiya ba abin da zai ci to shi za ka ga yana samun dukiyar yadda ba misali ma'ana yana samun dukiyarsa fiye da wancan wanda ya tsaya ba gaskiyar nan amma kuma za ka ga Allah sai ya zari albarkar dukiyar sai ya zai samu da yawa kuma kila ta zirare da yawa wani wurin sai Allah maɗaukakin sarki ya jarame shi da inda za ta zika zirarewa ta hanyar banza ko kuma ko da ba ta hanyar banza ba ce ba Allah maɗaukakin sarki zai sa ta rika zirarewa don Allah ya ɗebe albarkar dukiyar sai ka ji ya samu linkin ba linkin riba amma kuma ya kagara kila satin ya dawo ko kwana uku da yake zuwa kasuwa don ya kara koma ya samu irin wannan to irin wannan dukiya da ake tattarawa sai ta zama ba ta da amfani ga mai ita amfaninta kawai da yake gani a zahiri shi ne ya ci abin da yake so ya shi abin da yake so amma ita wannan dukiya idan da zai mutu bagada ba za ta yi albarka wurinsu ba za su yi waso su ba za su tuna shi ba ba za su yi addu'a kan wannan dukiya ba za su rika shashanci da wannan dukiya kenan ya tara dukiya ya ban masu suna ta bushasha bayan rayuwar shi ba mai tuna shi ba mai dai addu'a don haka wannan dukiya sai ta zan shi kawai ke ta ba da ita ta zama mishi fitina a cikin kamar don ana tambaye shi ina ya samo yayi da ita to irin wannan dukiya sai ta zame wa mutum bala'i a gobe alkiyama sannan Allah ya cire mata albarka in kuma mutum ba da zai sadaka da irin wannan dukiyar ko da a rayuwar shi sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ba zai anshi wannan duki ba zai anshi wannan sadaka ba kai ƙarshen dai irin wannan dukiya shi ne makomar mai ita shi ne wuta Allah shi kiyaye ya ku bayan Allah ku sani cewa cikin mutane akwai wanda ke sanya ya akwai wanda ke sa neman dukiyar shi shi ne mafi mahimmanci ga komai a duniya shi in dai magana kuɗi ce to an zama an zama ƙarshe kuma dalilin kuɗi zai iya yin komai zai iya faɗa da kowa zai iya ɓatawa da kowa inda dalilin dukiya ne to mu sani cewa irin waɗannan ɗabi'un sun sha bambam da irin ɗabi'u da ya kamata mutum ya ma'amalanci dukiya tabbas dukiya ba ce aka kai kaso ta ba amma kada ka zake kada ka bata mafi mahimmanci a rayuwa domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa duk abin da za mu tara da kuma nan za mu wanshi shi ba abin da za a saba kabari ka da shi busa ba jarabawa da za a ɗebo wani abu a saba ka cikin kabari to bai ba amfani komai ba abin da zai ba kamar yadda wasu ke yi na mutane da kiristoci su ɗebi ba ɗuɗin kuɗi sannan su rihe mutum da akwati mai tsada wannan duk da amfani ba abin da za ka yi da waɗannan abubuwan to ashe ka ga kenan wurin babban abin da ya kamata ga dukiya shi ne mai ita ya kiyaye wajen neman ta ya neme ta ta hanyar halalin sannan kuma in zai yi amfani da ita nan ya kuma hanya da ita ta mai kyau sannan akwai wasu daga cikin mutane da za ka ga suna taka tsantsan wurin yadda za su ɗauki dukiya dukiya ba ta ƙone masu ido ba su yi faɗa dalilin wannan dukiyar da wani ba za ta sa su bata da wani ba waɗannan su ne suka bi dukiya ko ne su ne suke mu'amalantar dukiyarsu yadda ya kamata don haka babban abin da ya kamata ka sa gabanka wanda shi ne ya fi komai shi ne addininka addinin ka shine game da komai in an taba addinin ka ka bata rai in an yi batanci addinin ka ka bata rai amma dukiya wani abu ce da in ta in ba yanzu ka rasa ta kana yin samun ta sannan kuma in ka rasa ta yau kuma kana yin samun linkin ba linkin ta amma wanda ya asara addinin sa to zai asara duniyar sa kuma zai asara lahirar sa kaga wannan shine babba asara ya ku bayan Allah mu sani cewa dukkanin abin da Allah ya bamu a wannan rayuwa ta duniya to jarabawan Allah ya Allah ya babu shi ya ga cewa shin za mu yi amfani da shi yadda Allah ya ce mu yi ko ko ba za mu yi amfani da shi ba yadda Allah ya ce mu yi shin wannan ta wace hanya muka same shi ta wace hanya ko muka ciyar da shi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafar bawa ba za ta gushe ba a gobe alkiyama sai an bar shi tambaya biyar kana ya wuce ta in wuta za a bayan aljanna za a daga cikin wannan tambaya shine dukiyarka da ka samu ta ina ka same ta shin ta halal ne ko ta haram ne bayan wannan kuma ta ina kuma ka kashe ta shin ta haram ka kashe ko ta halal ka kashe shi yasa malamai ke cewa mafi girman tambaya da ta yi kowace wato ranar da bawa shi ne tambayar dukiya sannan yan uwa mu sani cewa in aka ce dukiya ba ana ne wanda ya kudi a duniya ba a'a taron sisi da ka samu a duniya ya ka same shi idan naira ɗaya ka samu ya ka same ta kuma ya ka kashe ta wallahi Allah ya ce fa man amal. mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da ka aikata na alkhairi daidai da ƙwayan zarra wala za a ga shi gobe kiyama duk abin da ka aikata daidai da ƙwayan zarra wanda yake na sharri wala za ka ga abinka ke kenan idan muna maganar dukiya ba muna maganar wai dole masu kuɗi kaɗai ba kai kuma ka ce ba ka da kokon wa ai ba ai ba wannan tambayi a'a da mai kuɗi da yawa da mai kuɗi kaɗan wala duk sai an tambaye su domin ko dai ba ka da kokon ka dai taɓa samun kuɗin to ta ya ka same su kuma ta ka kashe su wannan tambaya ce da kowa sai an yi mashi illa iyaka dai bai kuɗi da yawa tambayar shi za ta yi tsawo kai kuma wanda baka da kokawo sosai kai kuma tambayar ka ba za ta yi tsawo ba da haka in ka bi Allah ka yi abin da Allah ya ce tambayar ka ba ta yi tsawo ba kuma ka wuce ka ta yi aljanna dandana Allah sa mu dace amma kuma idan baka bi Allah ba duk da baka ci komai ba nan duniya sannan baka san addinin ka ba za a gama ba wannan tambayar ka wuce wuta Allah shi kiyaye ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu tsarkake neman mu mu tsarkake abin muke ci mu tsarkake abin da muke badawa sai Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu muna fatan Allah madaukakin sarki albarkacin rayuwar mu wannan a takaice shine fassarar kudubobi guda biyu fatan Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da muke samu na kasuwanci ya albarkaci abinda muke samu ba ta kowace hanya muke samun shi ba mu ikon kiyaye abin da zamu nema na halal ba mu ikon kiyaye neman mu ya zama yadda shari'a ta ce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ga dukiyar mu ya sanya albarka ga ƴaƴan mu daga ƙarshe muna addu'a ga wato jagora ko uba da Allah madaukakin sarki ya marasuwa a jiya da daddare aka yi zana'i da shi a yau shine wato tsohon limami na rimi wanda ya rasu a jiya aka yi zana'i da shi a yau karfe tara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama ayyukansa da yana alkhairi Allah madaukakin sarki ya riskar da shi da su waɗanda ya na kurakure kuma Allah ya gafarta mashi ‘yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya da gajiya ɗin koyo waɗanda ma ba mu san su ba Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama Allah ya ji kan iyaye mu da malumman mu na addinin musulunci sannan ba za mu manta da yi ma ‘yan uwan mu addu'a wadda suke fama da tashi tashi hankula a wasu yankuna na wannan jiha da kuma mu. wadanda ke fama da tashe-tashen hankula Allah madaukakin sarki kai musu zaman lafiya akwai yan uwanmu yan kasar Palestine da suke fama da wato tashe-tashen hankula ko kuma in ce wato kai hari daga Isra'ila su ma muna roƙon Allah kai musu dauki ya zaunar da su lahiya dukkanin da ake fama da tashe-tashen hankula ga musulmi Allah kai musu zaman lahiya mu kuma da wannan fitintunun ba su kawo zuwa gare mu ba Allah ya kare mu daga zuwansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da zaman lahiya ya ba mu ikon yin abin da ya kamata a rayuwarmu Allahumma izal islam wal muslimin wa la shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa sir ibadakal muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil